Ipar Euskal Herritik bi autagai batu dira ekologisten zerrendara. Azkaineko autetxea den Jeremi Zabatie eta Justin Jado jurista gaztea. Eskuin muturreko mugimenduak gora egiten duen nunean, duela bost urteko emaitza onak berriz lortzea espero dute berdeek Jean Lizar, ekologisten kidea. Dila bost hemen baionan uh, eh, arribatu ginen eh, bigarren, eh, makronisten gilean, eta hamazazpi kakotxe zet eginez, aniz baita hori, eta eta jogoi bat eh, hegietan lehen atzatu giden. Eta beraz, eh, bon, ondorio biziko onak ordean. Programa zabal bat, helburu argiekin, hauetan transizio ekologikoa diruztatzea, horrentzat fortunaren gainerako zerga klimatiko bat plantan emanez, eta bestaldetik pak laborariei zuzendu diru laguntza berriz ikustea proposatzen dute ekologistek Jérémy Savatier. De manière pratique, ce qu'on soutient, c'est une réforme de la PAC. Au lieu de favoriser les grosses exploitations et attribuer les aides de la PAC en fonction de la surface des exploitations, qui est une indexation sur le nombre d'emplois. Baina neurri klimatikoetaz gain beste gai sozialak ere landu nahi dituzte hizkuntza adibidez. Alors on souhaiterait que euh, la charte des langues euh, régionales et minoritaires euh, soit adoptée et reconnue à la fois au niveau européen et que l'Europe mette la pression sur la France pour la signer. Europako hauteskundeak ekainaren bederatzian iraganen dira Europako legibiltzajean bilduko diren zazpi eunta hogei diputatuak izendatzeko.